13982 fatvo savol: Ro'za tutgan ayol bachadon bo'ynidan surtma, ya'ni mazok topshirishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ro'za tutgan ayolning bachadon bo'ynidan surtma, ya'ni mazok topshirishi va namuna olinishi shahvat qo'zg'ab, mani chiqishiga sabab bo'lsa, ro'zasi buziladi. Agar bu holat shahvatsiz oddiy namuna olish jarayoni bo'lsa, roza buzilmaydi. Shunday bo'lsa-da, ushbu muolajani tunda iftorlikdan so'ng amalga oshirgan afzal. Vallohu a'lam.